بسم الله الرحمن الرحيم Kwa jina la Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehma, mwenye kurehemu. والعصر Na hapa kwa zama. إن الإنسان لفي خسر Hakika binadamu bila shaka yumo katika hasara. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ila wale walioamini na wakatenda mema na wakahusiana kwa haki na wakahusiana kusubiri Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illa Allah Suratul Asr imeteremka Makkah Katika sura hii anaapa subhanahu kwa zama, kwa zilivyokusanya chungu ya ajabu, na mazingatio yenye kujulisha uwezo wa Mwenyezi Mungu na hikma yake ya kwamba mtu haachi kuwa na upungufu katika vitendo vyake na hali zake, ila waumini wanaotenda mema na wakahusiana kushika haki, na hiyo ndiyo heri yote, na wakahusiana kusubiri na kuvumilia juu ya walioamrishwa na waliokatazwa. Na hapa kwa zama kwa sababu ya maajabu mengi na mazingatio yaliyomo ndani yake. Hakika kila binadamu bila shaka yumo katika namna fulani au fulani ya kuhasiri kwa mujibu anavyoghilibiwa na pumbao na matamanio. Isipokuwa wale waliomwamini Mwenyezi Mungu na wakatenda mema na wakadumu juu ya utiifu na wakasemezana na kuhusiana kwa kushikamana na haki kwa itikadi na maneno na vitendo na wakausiana wasubiri na wavumilie mashaka wanayoyapata wenye kushikamana na dini. Basi hao ndio wenye kusalimika na hiyo hasara, wenye kufanikiwa duniani na akhera.